muradutunga kuri uyu mwanya warenze ko kubera impamvu ibindi biganiro ni umwanya w'ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki nk'uko mwamaze kubyumva kuri radiyo isanganiro aho mwakura mukatubwira amakuru tutamenye eh, tutashoboye kumenya aho muherereye ingaho mu mihani iwanyu ku mitumba maze nk'uko mwabyumvise ko mumenyesha amakuru adashobora gukwira hose canke ngo agire ijisho ribona hose ariko muratubwira amakuru tutamenye hano kuri hadisanganiro mutubera ijisho muheze muyadushikirize uwakura muri kino kiganiro aridondora akatubwira akazina kiwe naho aherereye muri uno mwanya maze agaheza agashyikiriza ayo makuru mu rupfasoni ntangere murakura kuri mirongo na gatandatu busa mirongo na gatatu majana icyenda na gatatu na mirongo itandatu na rimwe busa mirongo na gatatu mirongo ah, na mirongo na gatatu canke ku bafite telefone zo mu nzu canke telefone fixe ni mirongo na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu hamwe na mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri mukaba mugiye gushikirizwa ikiganiro hiwanyu kuvugwa makinanje Lydia Gahimbare kuri micro winga bw'ivyuma neme tusemitebutse akaratuma amajwi abashikira muhawe kaze mwese muri kino kiganiro umunywanyi wa mbere ku murongo alo eh, mahoro Amahoro ah, cyane tuganira nande Tugamuganira no bitwa ndo w'Imana Isa Mhm Isa muherereye he Herereye rugonga mugacimbira bushongo Mhm ni ukuvuga twari dufise twe dufise ikibazo ni ukuvuga twiyandikishije umwavu w'ikawa mm, ni muri komini ya hega isa muri komini buhinyuzo mhm. ni ukuvuga twege twiyandikishije umwavu w'ikawa guhera mu kw'icumi na rimwe mhm. batubwira ko ari uwo gushyira ku ikawa batubwira yuko leta itegereza kuturihira ibice ijana ku ijana mm. bwana wabo twarategereje turabura kandi turi muri leta mbyeyi nta muco wa mbere uraronka uwo mwavuga isa oya kweri we n'ubu twarumiwe kubona kubona twayarihiye ku matora tukabura mubajije nk'abajejwe indimo aho ku mitumbi wanyu baraheza bakababwira ngo ikibijanye n'umwaka no kuvuga twebwe turiko turabaza nk'abatware mm. batubwiye ati nabo barindiririye mu bandi mm eh mwebwe muri no mwanya mugaca musabiki la muri no mwanya mwebwe mugaca musabiki twebwe turaba leta nk'uko nyene ari leta nkozi na leta mvyeyi mhm ukuntu yoreba ukuntu boduha ako kavu kacu tugashyira ku ikawa tukamererwa neza mbega none hajya ikiringo cyo gushaka ifumbire ku kawa eh, cyararenganye eh, cyararenganye urabona bazishyira ko mu kwezi kw'icumi nyine na rimwe mhm. baca bongera ubundi nabo babushyira ko mu kwa kabiri mhm. mba rero sinzi ko baduha muri uko kwa kabiri mm. ariko bari babahaye isango none bazobahera ko mwavuga isa uwo mwavu kuko ntutwa isa muri komine ya winyuda havuga ko barishyura amafaranga y'umwavu w'ikawa kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe kumbure y'ibiri ngo bishobora kuba bariko baritunganya kugira ngo bashobore kubaronsa uwo mwavu undi munyayi ku murongo alo mwiriwe tuganira nande ndabira imana bamenyesha ko hari abantu batandatu bishwe mm, amakuru twayamenye ku iradiyo yanashikirijwe eh, mm, ikiganiro oh, nibutsa abakora muri kino kiganiro ko mubanza kudimya akaradiyo kabo kugira ngo ushobore kuganira neza kandi bakatumenyesha amakuru tutashoboye kumenya nk'uko ndagijimana ikarusi yaje kutumenyesha amakuru y'umuryango wa gandagorika amakuru tukaba twamenye ku amahoro neza mwishe makuru amahoro cyane tuganira nande na Eric mu kayongozi bweru mhm tutamenye mu eh. kayongozi na yahiga Eric amakuru mutamenye ku isanganiro mhm nagomba amakuru avugwa ngaha mu kayongozi mhm Wega urugomero rw'amatara rurahurira kayongozi rugenda rwa busoro hamwe na nyankanda duciye ku rw'inyankanda mm-hmm. kandi baheruka no kurahura ko iyindi ringe ishobora kujya guhuza urusengo hamwe ava mu ruyige hamwe na yapi no mu kayongozi kugira ngo bayafatanye mm. rero iyo ringe yo ngaha mu kayongozi urwo rugomero ejo bundi inamo yarahiriye mm-hmm. tumaze gusha rero ubu ngaha mu kayongo dukora ayo matara ariyo twahora twikora ko mm. ubu turi mu kizime rwose kubera iyo yagize ikibazo ntaciye kingana gute gahirike eh, haraheze ukwezi n'iminsi mhm. rero twasaba nk'ababitetse mm. kugira ngo batwakirize ayo matara mhm. kandi ikindi twasaba abajejwe ikibazo cy'ayo matara mm. twabasaba yuko ayo matara yo mu ruyigi yafatanya kugira ngo ayafite ngo acire mhm. ayo muri gace aza kwakirwa mu kayongozi mm. kubera nk'ubu biraduhangayikishije rwose nk'abantu twirira akadudu mhm. ubu ntituronka aho tugisyesha ibidudu urumva ko ari ikibazo mm, iruhande yo gusyesha ubududu n'ubundi buzima bukorwa kubera umuyaga nkuba kumbure nk'ubu bwarahagaze ubuzima bwarahagaze kandi turafite n'ivuriro rikuru ngaha mu kayongozi n'imiti baca babura rero baca bayishyira muri bya byuma byo gukanyisha mm. amafirigo mm. urumva ko ibyo byose bicaye biba intamba bigorenze twasaba leta mudo wa mukozi urakoze cyane Eric mu kumbure namwe amakuru yamaze mhm, kumbure na icyumviro mushikirije ababijejwe bagiye kubitunganya kugira ngo uyu muyaga nkuba ushobore kuboneka mushobore kubandanya alo yego mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande Christina Niyangunze Eric mm, Eric muherereye eh Mukemba ibukemba eh, ku mutumba wa gihose mm, amakuru utamenya ibukemba n'ayaya eh, ni ukuvuga mm-hmm. kweri by'ukuri barakunze kutuzanira ibitaro bikuru by'umutumba wa gihose mm, ibitaro bikuru by'igihofi eh. mm-hmm. ariko kweri twagomba kabisa nk'uko abategetsi baba batwumva baturabire kabisa hariho ibintu kuri ibi bitaro byaje mm-hmm. iyo ugiye kuvuza umuntu cyangwa umwana naho umuti uriyo bakutwika ku bitaro kwigurira utwawe rero mm. kweri ni ukuri barabe ikibazo bakidufashe kuko ntibyumvikana yuko mm-hmm. leta yoba irushwa amahera n'umunyagihugu mm. ariko nimba uwo muti ukubwira ibyo bitaro utabonetse bakubwiye ati ugende ugure hajya uhari urumva uhitamo kugura umuti kugira ngo urebe ko ubuzima bw'umurwayi wawe yego eh, by'ukuri natwe ibyo turabikora ariko urikorera abakeshi na keshi ahubwo ntabwo aba ari iyo mvo kuko mhm. hariho keshi hariho keshi na keshi iyo umuti urenze nka bibiri bitatu mm. keshi bakundira kubikorera utwabo mhm. rero sinzi yuko leta yoba ikenye kurusha umunyagihugu ari umwe mubajije ababa barungitse kugura uwo muti baca babasigurira uko biva kuki by'ukuri ukuntu badusigura twebwe tugiye kugura urumva baraduha uwo muti kandi tugiye ntituwubura ariko iyo tugiye kumuvuza ku bitaro bya leta urumva ni impaka baturungi ku mburengera ngo hari ikibazo cy'uburyo cy'amafaranga musanga atandukanye eh, kinini cyane kimwe mhm. gutyo urumva uri kuraraba nk'umuti uba urenza ibyo bibiri mhm. alo yego mhm. na enough that burya iyo umuti urenza ayo mahera kenshi bakumvika kubikorera utwabo mm. ego kabisa bari bakwiri bakabitura bakwiri bakabidufasha kabisa ariko si kuvuga ko ari kubera umuti uba urenza icyo giciro ibihumbi bibiri kumbere ni kubera kuri ubwo bubiko bw'ibitaro uwo muti buba by'ukuri ntawe ubizi mugabo abantu natwe turi abanyagihugu tuba afite amakenga kuko ugiye ku bitaro bya leta ukumva ngo ntaho uriho mugabo ahandi ugasanga uriho urumva bihita biboneka yuko ngo umunyagihugu niwe wafunze ku rugi leta erike kumbure n'amakenga mufise ariko akenshi ntiwoja kwivuza umuntu agwaye kandi umutu hari kugira abashobore kumwima ikiganiro naho iwanyu havugwa amakuru hari isangane tugeze guhe cy'isaha zibigenga ko iminota mirongo ibiri n'itandatu ubundi munyanya ku murongo alo alo mwiriwe alo emwe muvuga ndi wa salvatore ndi no muri congo mhm. alo alo turakumva salvatore alo turakumva ndi wa salvatore ndi no muri kongo nagomba kubabaza none kubera iki abantu b'impunzi bahungiye no muri congo binjira mu burundi mhm. natwe abantu bagiye gupagasa kurondera ubuzima bakatwugarira kandi izo mpunzi turirigwana muga mundi mwayo ngo ngo ngo bajabuze mhm. none bobo ikorona ntiboyijana mu burundi ariko namwe ngira ngo mwobibariza mu bajeje inkunga alo murashobora kubibariza alo alo olala kumbura umunywanyi ashaba ku murongo ikibazo eh, cyiwe kumbira ari amakenga afite ariko bibaza eh, akaba agira intwaro kugira ngo bashobore eh, neza ukungene ku bijyanye no kujabuka imibe bibwiriza kugenda biciye mu mategeko undi munywanyi ku alo mwiriwe mwiriwe tuganira nande Eh, muganira na jean de matiyasi wo mu gifunzo mm, mu gifunzo nashaka urabona hariho ibintu by'inka twebwe twumva zitangwa ahandi mm-hmm. ariko twebwe prema kuva muri iyo myaka yose twebwe ku mutumbi wakagurutse intanka turingira duhabwa inka na n'abandi eh, niba ari porodesi sinzi uko babivuga ngo itange inka mm-hmm. ngo ubwo rero twebwe tukibaza dukeneye eh, ko bari tutarabarundi kuko twebwe bataduha inka nacu tuzorore ariko mu gutanga inka urumva ko babanza kuraba ubushobozi bw'umuntu ko ashoboye kuyorora akayigaburira bikwiriye eh, kumbure naho nyine ushobora gusanga umugambi utarahashika ushobora kuzohashika ntabwo tuzi vrema ariko twari bari bakwiye nacu kutwibuka kuko iyo myaka yose mm. abandi barazihabwa ku mitumba twebwe duhana imbibi mm. barazihawe ariko twebwe ku mutumba wa hagurutsi ku mutumba wa ngoma nyamihana aho nijwi bigira curumbi nka sinzi impamvu rero twebwe nk'ababijejwe nabo nacu bobica ngo bakaraba ko boduhava baziduha mu yindi minsi bagenda barokorera kumbere namwe mudoshikirwa ndabizi vrema none abo ko bagiye barokora ntibabokorera ku wundi mutumba bagaca abo kuri uwo mutumba nyene waronse ariko bari bakwiye kuza bokorera umutumba utararonka kugira ngo nabo baronke imitumba igendera hanahana n'ubundi namwe murashobora gushikirwa Ah, umunywanyi yashikiza ishyumviro ko kumbure ku mutumbi wabo batararonka igitungwa nabo nyene umugambi rashobora kwashika munyayi ku murongo alo eh, ndabahaye mwiriwe mwiriwe cyane tuganira nande sinivuga izina kweli oh rara kumbure ngira ntimwashoboye kumva intumbero y'ikiganiro ntabwo ko twatanguranye umunywanyi aridondora izina akavuga ntaho kugira ngo ashobore gushikiriza icyumviro cy'uwo munyanyi ku murongo alo mwiriwe uvuga ndere icy'ubukemba ngaruta mm. ujya uri kuraraba icyo kintu gituma umuntu agifite nk'amakenga mm-hmm. ni uko iyo ugiye kuvugwa ijana ku usanga umuti uboneka mm-hmm. ariko kuri ibyo bitaro nyine kuri ibyo bitaro nyine kuri ibyo bitaro nyine kuri ibyo bitaro nyine Eh, oya oh, ni ukuvuga agenda umwe navuga ko byerekeye ku bitaro nari ko yuko ugiye kuvugwa ijana ku ijana ku bitaro uwo muti barawuguha mugabo utwe mitiweli ntibawuguhe kenshi umuti usanga uriho mhm. eh, ariko iyo uvurirwa kuri mitiweli cyangwa ari umwana avurirwa ku mpapuro mhm. kenshi bakubwira yuko imiti atayiriho mm. yego kabisa mwari mukwiye kurabisha ikintu mukabisa bakakidukurikirana ababijejwe kumbura icyo kibazo n'icyo kubariza eh, mu ishyirahamwe mitiweli nyine icyo byoba bivako murakoze cyane Eric namwe mugire ibihe byiza ngaho ibukemba ikiganiro naho iwanyu habugoma kikuri hadisanganiro isaha zibigenga ku minota mirongo itatu yegaye mwe murazi uburundi kibare cyacu ima mwibahari akayaga n'ikiyaga iyi mibande yose ni intungamahagara waba ubonye rimwe agenda atamacumu mwuba yaramwumvise n'amaguru amutsa amarira ubutore bwiwe n'akaroruhore k'ubutwari bwiwe ikiganiro naho iwanyu havuga kuri radiyo isanganiro twakira umunyanya ku murongo alo alo mwiriwe mahoro tuganira nande ni zebede zebede muherereye he mu rutana mm, amakuru utamenye yo mu rutana ntayahe ibintu bajya kubanika kwezi mhm. eee eh, ndaga murufashe mm, akavura ntikagwa hiyo mu rutana oya mm. ashaka ibucuru ngira akazohashika debede no kwizera urara debede yamaze kuva ku murongo kumbura ati akabura wowe ntikashika mu rutana ariko hari gihe bicamwo akabura kakamara igihe cyangwa kagasubira kakaboneka ikiganiro naho iwanyu havugwa make kuri hadisanganiro nimero mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu ah, mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo ine na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu tukiri umunywanyi ku murongo alo mwiriwe mahoro cyane tuganira nande aho duherereye akazina ninde halo izina ninde akazina ni abito sindabumvise neza halo yego ntitwumvikanye neza mu gihe Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mwenye wanyi ukuvuga hiti kwa tukumbi umunyuranye kumbure ntiti ko twumvikana neza bishobora kuba biva ku mirongo alo alo alo alo alo alo alo ulala kumbure ngira biva ku birere bitameze neza undi munyuranye ku murongo alo Ngiriwe. mwiriwe mwiriwe nyakazina ninde ni burankubiye Elias mm Elias muherereye Ndi muherereye aha hafi kuri Kotebu. mm makuru e, eh, kuri ariko ico nagomba kuvuga mutamenye mm -hmm. nagomba kuvuga yuko mwoturonderera amafishi yo kurihirako uh, kubijanye na na, nabadandaza eh mm ahora muyaronderera Twahura tuyaronderera ngaho kuri Kotebu batubwira ko atayari atayariho mugabo buye tubitsa amaborodero gusa mm haheze igihe kingana gute haheze igihe eh, gito dufata ni nk'amatirimesire nk'abiri mm. eh, yego amatirimesire abiri ku batabitahura ni ukuvuga ni ukuvuga ibiringo bibiri by’ukuriya kuko ikiringo kimwe gifatana n'amezi atatu mm. ni eh, ukuvuga haciye amezi atandatu yego mm. mudafite amafishe y'umudandaza nta mafishe dufise dufise amaburudero twararishe mugabo urumva ko bitaba byemewe neza mbega nta mukuru w'isoko abigeje biraba none ngaho kuri kote batubwira yuko tworindira mhm. mugabo kurindira natwe urabona hari igihe bidutakarana nk'ayo maborodero mm. eh, ugahura tugongeye kuri ukundi gushasha mhm. urakoze cyane yego ikiganiro naho iwanyu havuga amakiko ya radiyo saha zibizenga ku minota mirongo itatu n'itanu oh, tondanya twakira abanywanyi alo alo mwiriwe mwiriwe tuganira nande tuganira na jamari ndi muri kongo mm, jamari muri kongo amakuru utamenye naya ntawe rero nshobora kubona mbaga mhm. ngo mwishyikirize twebwe haratunganye mhm. haruganye kwa kandi twe twaba duca mu bw'izo mpunzi zirataha none boga ntibogwara Mm, ariko barafise barafise aho baca amare barafise n'uburyo bacamwo bagaca ku bipimo hamo basanze agwaye bakabanza agaca akarindira ya misi asanzwe babanza kurindira imbe ukashika mu muryango izana twitaho ubuse kamusu mu bintu bakwemerera ahubwo ni ukwinjira agashika winjira agasha ariko bivanye n'impamvu z'umutekano kandi nibaza ko namwe mwubwirizwa gukurikiza amategeko hama mukazogiza mu buryo bikunda icyo twusaba abagize intwaro mm-hmm. ubwo kweri ni leta nk'utu kandi leta mbyinshi mm-hmm. twiye kuraba natwe bakatugurira nk'imipaka ya rumunzi tukabaho mu gasumba tukaronka aho duca mm-hmm. ariko ibyo kugurira abadamu bari mu makoperative ugaca usanga nka zijya mpene baba baratanze kuberanye n'urugo yateze umudamu arabyikoze ko kugira ngo abe ukuntu nyine yo kuyungunganya benshi igomba igera nibagira biba byoroha ku ifumbire mhm. none bagumye batugaranye bigoca biherera numva ko ibyo byaterambere turondeye ari byo byosubira inyuma ariko twibaza ko bifise inzira bicamwo byo kugurura imipaka kubangira mu gihe ababijejwe bazobona ko bikwiriye eh, batazabishira mu ngiro uko natwe guheka iyo nzira natwe tuyicamo turimo baturagerageza guhiga aho duca tukabura ikiganiro nawe wanyabugomaki kuri hadisanganiro komereje amahinga aho muri congo ikafise igisabo tukugurira imipaka kugira ngo nabashobore kwiyungunganya ah, tuzira ko na ah, bivanye kumbure nuko mm, ikirere cyifashe cyangwa ibijyanye n'indwara byifashe ubushyikiranganji bujyeri budoda bushyire mu ngiro twivuna basi amajyambere ikiganiro naho iwanyu havuguma kikadisanganiro kirabandanya twakirundi munyariko mu rungano alo ndakumva mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande ni ntambokere w'indasi batazira amahoro muri community shubu mutumba wa gikuka mm amakuru utamenye garondasi gishubi naya sa amakuru tutamenye gishubi naya amakuru nagomba kuvuga mhm mm yajyanye n'ikiraro kiva ku mugwa mukuru wa komine gishubi ritera mhm. rijya kuri zone nyabitanga rifatikanije na komine makebuko mhm. yaracitse icyo kiraro rero twasaba yuko abagira neza badufasha kugira ngo gisize kurengana mhm. yego yego eh, cyari cyubatswe mu buryo bwa kijyambere cyane eh, cyari cyubatswe mu buryo bwa kijyambere hanyuma kirasenyuka igira isanganya mm. kirasenyuka ubu gushyika ubu abantu ntibarengana imoto imodoka ntizirengana mm, kugira ngo umuntu ave mu gishubi aje muri komine ya makebuko mm, bisaba bisaba ko hacaye ndabona idasi ku murongo kumbura agatelefone ntikamukundiye Ah, kumbure y'abajeje intwaro urumva ko ari ikiraro gihuza ikomine n'iyindi ishobora kuba bituma mu mwanya imigenderanire idaheza ngo yorohe ariko abajeje intwaro bogerageza kugira ngo imigenderanire ishobore kubandanya shinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusuvya ni ukwikaba ingingo yabo bayubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kayise kabwo karyoshe nk'inyama Mnyanyi kumulonga lo. Alo. Alo. Amahoro. Mwiriwe cyane tuganira nande? Muganira na yinga na gatsoni batazira kare. Mm, Jackson muherereye. Aba ku mutumba amaranga muri komine mugira mu ntara cy'ibitoke. Mm, bitoke n'amahoro. Ama, n'amahoro kabisa. Mm, makuru tamenye na yahe? a ah, makuru mutane nye ntibatoripa munyeshe ndatuka kumwara ngabo jasindikaye mm gifashe gute dara umagulitse umuntu agwaje akamwanga biragorana mhm ikasako muri kuko bodufasha tukaronka amagabiro cyangwa bimwe bikoje byo gushibara abantu ngo turere ko twoza tubatambuka mhm eh uja mu gafo kanyeshe ndakasabiragorana nk'imoto tabaje umuntu mu ijoro agwaye nago bikunda kabisa Mhm. mbega none mwebwe nk'intererano yanyu nk'abanyagihugu nta bikorwa by'ibanze mwokora kugira ngo mushobore kuba murafasha turagerageza mu buryo bushoboye bwose kabisa dufasha akazi n'abajejwe intwaro ku mutumba mhm. ibarabara tugasibura kubera ko imvura ari nyinshi cyane bikonga kandi birahomagurika mhm. twasaba kabisa umuntu ajejwe iby'iterambere mu gihugu ko yogira ikintu dufasha natwe ku mutumba wa na cyane cyane kabisa nka nyir'icyo umukuru w'igihugu arahazi uko hameze mhm. akabireba kabisa nk'umubyeyi w'abarundi ikintu badufasha na twebwe mm. kuko kabisa umutumba wacu natwe tuwureba turawubabaye cyane mugabo abanyagihugu barakora ibyo bashoboye byose bikanga mm. twashaka ko muza muradufasha natwe mukatuba hasi urakoze cyane Jackson ariko imbere yuko bishikira umukuru w'igihugu namwe mwuraba ku ruhande rwanyu maze nabagije inkoro ngaho haba ku rwego rw'ikomine canke rw'intara bakagira ico bafashije basha turatakamba kabisa tukabivuga bakaduhereza ibyo bashoboye mu ikomine bakabiduhereza mhm. tukagerageza muri atari kumenya ngo byaranse kabisa ntako batagira urakoze cyane Jackson mandanye mugire ibihe byiza sawa sawa Kiganiro nahe banyavugo makiko ya hadisanganiro mudushikiza amakuru atandukanye utashoboye kumenya haba ku mutumba mu ntara maze ahatandukanye kugira ngo amakuru ashobore kumenyekana nimero ni 76 73 majencena 33 na 33 na na 43 na 33 n'abakoresha telefone zo mu nzu cyangwa telefone fixe ari mirongo ibiri na kabiri mirongo na gatanu mirongo na gatatu mirongo na gatanu hamwe na na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri abantu bitanga bakigura igihugu cyabo duhereye byose imangana uburundi bukazica nshaka no ku burundi ngo nyibukira kuza nakoze ngasiga umugani n'abababaye ubundi ngo bukunze kurusha abandi kuko kahise kako karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi takiri umunyanya k'umurongo alo alo yego ndakuye inkoto mwiriwe aho mbereye tuganira nande mbereye gutuma bikarinda ntitukumva akazina neza mu twidondora abito mm, muherereye he yego kubera abito muherereye he ikarindo ikarindo allo hmm. allo allo allo isaha zirenga ku minota um, mirongo ine n'itatu kuri muri sitidiyo za isanganiro n'ikiganiro aho nyambuga make abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamara imwe bene ingwe abahanza abajiji n'abandi bakiri umunyanya ku murongo alo alo Allô Allô umunyagikumbura agatelefone ni ka mukundi ushobora kuba ari birere cyangwa utuyinite muhanze murabe ko mwashyizemo utuyinite dukwiye alo alo alo mwiriwe tuganira nande alo tubutsa abakura muri kino kiganiro ko eh, kugira ngo tuyage twumvikana mubanza kuzimya akaradiyo cyangwa imubwirwa kure ama mukaraba ko mwashyize ngo tuyinde dukwiye kugira ngo mushobore gushyikiriza icyumviro cyangwa mushobore gushikiriza amakuru mwisanzuye ikiganiro na iwanyu havugwa maki kwa gisanganiro munyaye ku murongo alo alo mwiriwe muduza akajwi terasi kugira twumvikane neza mm, muherereye gaterasi mm, amakuru tutamenya okasiyone naya bazizeho ndetse kwa polisi Oh, tehase ntituri tumvikana neza kugerageza kuduza ijwi ni n'abasekirite bafata abamotari umutekano mm. wabo utifashe neza abasekirite barakufata mhm. mm, amasaha amasaha ubwo ntibaba barengeje amasaha gati hanze hari igihe baba ariko baraba ko moto zifise ibyangombwa ariko urumva ko Mhm. hariho nk'umupolisi ejo yafashe ipoto agatangira kurikije ariko yavuze ati nkabita yaragiye mm. kuri ariko kumuha amahera ariko ibyo wowe wabibonye gute eh, ibyo ni ibintu tuba turiho abanyagihugu tukadushengerera bibera ku mugaragaro nta kwinyegeza turatembera tukabibona none mwabonye ari umupolisi yari yambaye impudu z'akazi yambaye impudu z'akazi n'umudeposa none uwitwa oya kumbure kumbure terance ngaha siho aha terance nariko nkubwira kumbure mu gihe basanze kumbure imoto yarenze amategeko canka adafite ibyangombwa hariho igitansi baheza bagataburirwa kugira ngo bashobore gucibwa amande nta gitansi wewe avuga ahubwo ntanazi kontorora agufashe ashaka ko muheza umuha amafaranga ariko nawe ibyo ntuwocubishingira ntaye kuko nawe kumburene nimba nawe wayatanze ntiwobivuga kuko utari mu wayatanze ntiwobishingira ntaye eh, ibyo ni ibintu tumaze kubona bibera ku mugaragaro mbese no muri iyo minsi yahora mu gacu azirisho cyahaye n'ububasha bwo kurekura atabuze amahoro imoto mhm. nta muntu ashobora kuza ahari none ushatse kuvuga ko atamoto zijya kwa siyoni cyangwa zijya kuri kote ko zikora ku mugaragaro eh, zihari utiye koratibu bundabunda ntizishobora wokora ubundabunda gute wokora ubundabunda gute ufise ibyangombwa bikwiye gaterance aho ubwo kuri kura bukoresha imvugo ndendarugero ni ikiganiro hibonye havugwa amakihe komberete hanze kubyara ikashikira alo alo alo mwiriwe alo mwiriwe turebera iminota cumi hano kuri eh, muri sitide zahari isanganiro ni ukuvuga ko minota cumi tuzaguca tudira ikiganiro ariko hagati aho turabandanya twakira abanywanyi badushikiriza amakuru atandukanye tutashobora kumenya imihinga itandukanye aho baherereye munyanyi ku mugaro mwiriwe tuganira nande rewi mu rumonge rewi mwiriwe amahoro duza akajwi duza akajwi reba tugira tubise tuganire twumvikana neza umunyanya siniko ndamwumva neza alo alo eh, ati ni ikibazo cy'ubukene bw'abigisha uvuga mhm. ugiye kuraba mu gihugu cyose hari ubukene bw'abigisha mhm. rero twasaba leta ko baraba uburyo yakitorera umuti mm, mu byifashe gute mu prema purema aho usanga henshi hakora abakuca kizi mhm. kandi henshi no mu gihugu niko biri ariko hariho abigisha baheruka koroswa akazi mu rumonge ntihashikiriwe rero harashyikiriwe ariko uri kuraba mhm. nko ku gihugu cyose mhm. abatanzwe hari n'ikomine bashobora gusanga iminsi yose mu babiri ikomine yose eh. urumva ikibazo kiguma ari kwa kundi mm-hmm. itorero twosaba mm-hmm. leta urabona ubakora kenshi bakuca kibi mm-hmm. ahubwo niraba ukuntu yosinyanira n'abajya nyine kuko aho bari urabona yuko bakora neza ntabwo mm. leta yotanga amahera y'ank'abigisha babiri muri komine ahubwo yopfuma iyaturira nk'abakuca kibi bacangirane mhm. baca usanga byoroshye hanyuma bakavugana bagasinyanira ibyo ni byo mbona umenya byo koroha eh, lewisi kumbure eh, ni icyiyumviro n'igisabo aho naho ababijejwe kumbure abajeje ibyo bijyanye no gutanga akazi naho baca babikemura urabona ko baheruka kuroza akazi abigisha kumbure n'abakoze akivi barabandanya bafasha umunyarwanda ku Hello turagira wundi mwanya ku murongo alo nitwa ntakarutimana jambye mhm. ndi muri komine giharo mm. njye nashaka gushyikiriza aho ikibazo kiduteye amakenga mhm. kijyanye n'iki gajambye kijyanye n'itotwa ry'amafaranga amajyana atanu atanu ku rugo mhm. ngo nayiki ngo nayo kubaka ngo ibiro bya buramatari urumva turabasaba karesi ntako baduha atozwa n'abandi atozwa nyine n'aba kuri imitumba ku mitumba mm, none uko atozwa kuri imitumba mwibwe mwanka iterambere none kubaka ibiro bya buramatari bwa ajanse yaba baduhereza akaresika ariko n'ikidodo cya buramatari batwemera mm. atari amahera kweri yanduzwa biciye mu mategeko mm, ariko abakuru b'imitumba nimwe mwabatoye murabazi turabazi mugabo urumva kubera atakidodo cya buramatari tubonye tuca tubona kumenga harimo ubusuma mm, none buramatari mwebwe mwari ati yamara yamara hayo nari kwatuza amafaranga ku mihani iwacu batubwira ko arayo kubaka ibiro bya buramatari kumbure jean byaciye ava ku murongo ntiharose akanya ko gusigura neza kumbure icyo basaba ko baronswa nabo icyerekana ko barishe amafaranga we've gatatu zirabura iminota itanu muri studio za isanganiro kiganira iwanyu havugomaki kirabandanya turashobora kwakira abanywanyi babiri mbere ko dusodera kino kiganiro alo alo alo ndabutse ko igihe cy'isaha zitatu duduye neza adakora umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikirundi twakira umunywanyi ku murongo alo alo alo alo mwiriwe alo tuganira nande alo alo alo alo kumuri umunyanya agatelefone kiwengira ntika mukundiye bishobotse arashobora kugaruka ku murongo agashyikiza amakuru tutashoboye kumenya mu mihana iwanyu aho muherereye mu mihinga itandukanye aho mushyikiriza amakuru atandukanye tutashoboye kumenya kumbure ari igisabo cyangwa ari icyumviro mushyikiriza kugira ngo ababigirire bashobore gufasha mu gihe biba bishoboka inama twakira umunywanyi ashobora kuba ari uwanyuma ku murongo alo mwiriwe cyane duza kadri eh, mm, tuganira nande mm, amakuru mu kinyinya n'ahe gatasi eh, mm, haciye igihe kingana gute gatasi yana oh, mm-hmm. harumye ntimutere umuceri Mm. tasiyani kinyi ati akabura katade ntibaronka ingene batera umuceri reka hamaze kumbure nce mbonera akajya ko gushimira abakuye bose muri kino kiganiro sinorinda kubadondagura ikiganiro cya mbere cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ahiwanyu havugomaki cy'uno munsi mwashikirijwe nanjye Lydia gahimbare kuri mikoro mbega bw'ibyuma Alphonse kubw'imana akaba yatumye amajwi abashikira reka mu kanya rero ah, nce mboneraho oh, kubasedera nongera ashimira mwebwe mwese namwe mwagumye murondera umurongo kumbure bitakunze ko muronka bane na bibirere kumbure bitagiye bikunda ko tuganira nizera ko ikiganiro nk'iki ari nkaho twatanguriye ku munsi wa mbere ndabifurize kugira ijoro ryiza aho havugwa make mwanya afise kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo muri ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse naho ufise imbyaro zingana gute nyoko buja guma kubona yuko umenga uri umucafu eh? bishobotse amaradiyo yodufasha